U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 Pa umjesto ponosa u ruci i u prsima danas su u rukama muslimana diplome sa Cambridgea, sa Chicaga, violine, harmonike, noći dinari i dirhemi, a u rukama su samo zato što je to i u srcu. والدهر مبتسم لمولد هذا الأمين فيا قريش تحدثي عن صدقه سترين منزله غدا هذا اليتيم أمام لقد رأيت سامو برينيم hoće li biti pun zamrzivač, da slušajno neće falit kad snijeg udari, da neće biti hladno, da imamo sve da nam je potaman, a vjera kad se nađe usput, jedan dan, može dva, odvojit ću ja, nije problem.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 Njega slavimo i veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. I neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Draga moja braća, poštovani džemate, lijepo je vidjeti lica okupljena ne oko ovog mesida, nego oko riječi Allaha te bareke u teala. Pravo je zadovoljstvo ovim danima kurban bajrema znati da si neći rob, ali ne svači, nego da si rob gospodara nebesa i zemlje, da si rob onoga koji je stvorio sve što vidimo i što ne vidimo. Allah te barek je u ta'ala Ibrahimu alaih salatu wasalam naređuje da napravi Allahovu kuću koju danas milioni muslimana obilaze da je očisti od svakog vida prljavštine da očisti Allahovu kuću od širka i da očisti umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nadluha i gluposti Allah mu naređuje napravi po Allahovom naređenju Rabbena te kabel minna kaže Ibrahim salatu vesselam, kada je napravio gospodar moj primio od nas nije rekao Ibrahim salatu vesselam, ovo je moja kuća ja sam ovo napravio ne nego dobi Allaha i moli ga da mu primi to što je napravio. Danas, tu kuću, Allahovu kuću, obilaze muslimani. Danas su hađije, završavaju svoj obred hađa. Danas su i prošli, juče, i prošle dane hađa, Milioni ljudi molili za muslimane. Milioni ljudi su molili raznim domama koje samo uzvišeni gospodar zna. I svi mi dovimo svaki dan. Ali podsjećam sebe i vas. Gdje su ljudi koji će primijeniti dobe? Gdje su ljudi koji će primijeniti dobe? Gdje su oni koji će primijeniti dove koje se upućuju? Gdje su oni koji će osloboditi muslimani zatvora? Da bi se dove ukabulile? Vrata čelija se neće otvoriti sama. Gdje su oni koji će primijeniti dove u Palestini? Da ne može židov da rovari ili da pravi koncentracioni logor od Palestine, a s druge pak strane da se pravda kako su oni bili u logorima, a isto to radi Palestini. Gdje su oni koji će primijeniti dove za potlačene, za nejake, za slabe? Mi dobimo Allahu svaki dan. Allah te bareke kaže, borite se On će i rukama vašim kazni. Allah može raditi šta hoće. Kun fe je kun. Ove dove traže ljude da ih primijenje. Ne možemo reći da dova neće biti primjena. Ali dova da bi se primijenila mora imati uzroke. U ovim danima Kurban Bajrama, našem prazniku, kao i Ramazanskom, jer su samo dva, slavimo i veličamo Allah Tebara Kevotala. Slavimo i veličamo Allah Tebara Kevotala. A veličanje Allaha Tebara Kevotala jeste da ga priznaš za jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da mu se ibadet čini. Kako u vjerskim propisima, tako i na dunjaluku, tako i u dunjalučkim. Da ne bi vjera bila samo, samo u džami, a vani ćemo raditi šta je nama volja. Ova vjera s tim se nikad neće pomiriti ova Allahova vjera, s tim se ne miri. Dok ne počnemo iz temelja mijenjati stanje kod sebe. Dva i po tri miliona ljudi danas su u dva bijela čaršafa obučeni. Ne možeš prepoznat ko je siroma, ko je nekakav glavešina, ni ministar, Ko je komadanta, ko je njegov vojnik? Sve upućuje na jedinstvo muslimana. Svi su okrenuti prema Kjabi. Svi veličaju Allaha te bareke o teala. I ne možeš razaznat ko je ko. Allahu akbar. Međutim, kad se vratimo u našu stvarnost, onda se i kako može razaznat i prepoznat ko je na jednoj, a ko je na drugoj strani. Za to nije žalostno. Da se godišnji kongres muslimana okupljanja oko Allahove kuće nema čovjeka kome taj prizor nije drago vidjeti. A oni koji su bili na hađu znaju kako je to. Ta slast imana i veličanja Allaha te bareke od dana u društu dva i pol miliona hađija je nešto posebno. Pitam sebe i vas. Pitam sebe i vas. Zašto se mimo hađa ne možemo okupiti? Zašto se ne možemo okupiti na jednom mjestu? A vallahi, dva i pol miliona muđahida da samo rukama kreni, ne treba ništa imat, ne bi bilo zarobljeno muslimana. Ne bi se mogli igrati sa nama kao mačka sa mišom. Danas ćete obrijat brade, sutra ćete skiniti nikav. Ovdje možete ovako, a sutra ćete onako. Nećete dugo tako mi Allaha jednog. Neće vallahi dugo. Vallahi neće dugo. Jer je njihova briga počela onog momenta kada su s druge strane vidjeli ljude koji se brinu o svojoj vjeri, a ne o kući, o imetu, o poslu, o fizici, o hemiji, o dubini mora na vallahi, nego o svojoj vjeri. Pa kad se mi počnemo briniti o svojoj vjeri, Onda se i oni počnu briniti o nama. A to su dobri znaci. A vallahi to su dobri znaci. Pa im Allah te barek je votala daje iz brige na brigu. I zapamtite dobro što sam vam rekao. Danas su muslimani kod Allahove kuće. Za koje molimo da im Allah u Kabuli njihovoj badati, da im primi hađ, da im vrati kod majke rođene. Amen. Wallahi dobili su. Dobili su, ubijeđen sam, protiv potlačeni, zarobljeni, silovani, ali i protiv oni koji su egzekutori ti, ti radni. Na prvom mjestu Amerika. Na drugom mjestu ni vjerni prijatelj, to su židovi. Dobili su i dove danas muslimani. Zapamtite dobro. Zapamtite dobro da ćemo ubrzo gledat tragove ovih doba. Tragove ovih doba. Jer kada neće da nas povedu oni koji mogu da nas povedu, i kad su narodi sebi umjesto muđahine na čelo stavili mamine sinove i babine sinove, kojima je briga samo kako će neko smisliti fetvu da bi ostvario svoj profit na dojalotu ne vallahi. Točak, istorija ide ponovo. Mi nismo učili Uhud ni Bedr da bi veličali Bedr. Ne, ne, ne. Ne, ne. Onaj ko tako uči, svi znaju govoriti. Ko ne uči iz istorije, ona mu se ponavlja. Naše učenje iz istorije jeste Da ne slavimo 17. i 18. i ne znam koji dan Ramazana, zato što je tad bio bedr, nego da razmišljamo šta je to bilo kod ljudi na zbog čega je Allah te bareke o te dao bedr. I zašto se nama ne dešava bedr? Zašto mi nemamo uhuda? Samo zato što su oni koji su došli na bedr u rukama imali sablje, a ovi danas gitari harmonike i kompjutere. To je ta razlika. I što oni nakon bedra nisu veličali bedr, još im Allah te bare kevotala ne da taj luksuz. Niste vi pobjedili. Vi ste dali što do vas da ne bi ashabi malo se našli na većoj deređe. Međutim, taj bedr i ovaj danas su razli kako nebo i zemlja. Kako u dušama, tako i u mojštini. Pa je Allah te barek je vatala lišio narode blagostanja koje im je dao zato što se narod mijenja. Pa umjesto ponosa u ruci i u prsima Danas su u rukama muslimana diplome sa Cambridgea, sa Chicago, violine, harmonike, novci, dinari i dihemi. A u rukama su samo zato što je to i u srcu. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u tijelu ima jedan organ koji ako je zdrav, zdravo je šitalo tijelo. Ne može ruka svirati dok srce ne naredi. Ne mogu usta pjevati dok srce ne naredi. Ako nam je ostalo od imana samo da govorimo, to je drugi vid imana. Samo da govorimo. Zašto ne smijemo? Šta će to i šta je to što će muslimane ujediniti? Allah te bareke o teala. Oni su se odazvali Allahom. Pa i je Allah skupio dva i po, tri ili četiri miliona na jednom mjestu. Svi su se išava u teala. Iskrenog lijeta, Allah radi. Odazvali njemu da obave u petu dužnost. Pa i je Allah skupio zajedno. Zašto mi nismo skupljeni zajedno? Zato što se na sada odazivamo Allahom i za podne poslovođi, u akšav direktoru, a na večer ženi, u noćnim satima razmišljamo kome ćemo dati glas i nije nas briga šta se dešava sa šeljakom Allaha za vađel, nego samo je briga kako da se ja smjestim unutar ovog sistema. Samo je briga kako da se ja uvalim negdje I da mi tako život lagodno prođe. I onda se pitamo što smo poniženi. I onda se pitamo što smo potlačeni. I onda se pitamo što smo se uopšte doveli u situaciju da se samo branimo. Mi nismo teroristi, mi nismo ovo, mi nismo uradili to, mi nismo uradili to. Koje je to poniženje? Zbog čega smo se doveli u tu situaciju i papagaji do sad zapamtili? Ništa drugo. Inne hadel Kur'an jahdi. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. Ko kaže, kaže Allah te barake o tam. Inne hadel Kur'an jahdi. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. Ništa drugo. Ništa drugo. Ništa drugo. Ako Allah te bare tala, a kaže ove riječi, u prevodu značenja, da jedino Kur'an vodi ispravnom putu, onda se ne treba čuditi što su se pojavila nova tumačenja Kur'ana. Onda ne treba čuditi što su se pojavili raznorazni bogovi kako bi mijenjali Allahove ajete, kako bi mijenjali sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam da im je da budu ko poslanik, a kad treba da ga predstave, što je obaveza svakog muslimana, e onda nešto zapne. Onda je, da nije da budem onako kako ja smatram da treba da izgledam, jer će tako ljudi prije prihvatiti. Jer će tako ljudi prije uhvatiti za ovo uže. Jer ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgledao tako i radio tako, Ja mislim da u ovom vremenu treba da izgleda ovako. Jer će tada ljudi prihvatiti. Da 24 sata samo brinjem hoće mi biti pun zamrzivač. Da slučajno neće falit kad snijeg udari. Da neće biti hladno. Da imamo sve da nam je potaman. A vjera kad se nađe usput. put. Jedan dan može dva, odvojit ću ja, nije problem. Rastaćeš se i ja i ti od ovog dunjalka zapamti dobro. Ostavit ćeš ti i diplome, i dinare, i dirheme, i žene, sve što imaš. I ja i ti ćemo to ostaviti. Šta ćemo onda? Zar pametan čovjek ne treba da skuplja za onaj svijet? A skupljanje za onaj svijet Nije kahva, ni gorivo, ni euri. Jesu, ako se dadnu Allahu te bareke od dana. <clears throat> Ako Allah uzvišeni kaže rukama vaših, trebaju dijela. Trebaju umetu ruke. Ovom umetu trebaju ruke, braćo. Ovom umetu trebaju ruke, ne usta i govor više. Svi znaju danas lijepo pričati. Svi znaju farba. Ovako je, ali ćemo tako. Šta je sa rukama? Šta je sa dijelima? Znamo govoriti, ovi su takvi, ovi su irđa, to je tako, to je tako. Šta je sa našim dijelima? Izgovaramo šehadet, klanjamo, postimo, ali da se žrtvujemo, to malo teže ispanje. To je malo teže. I ako smatramo da je naše okupljanje samo tako da se okupimo, vidjet ćete dok, dok ćemo doći. Zato se oko Kjabe svi obuku i rame ne možeš razaznat ko je ko. Svi su zajedno. I Hanefija, i Malikija, i Hanbelija, i svi ostali. Ne možeš razaznat. Allah zna nije te. Zar onda ne bi bilo Najpreće da vadimo polku istoga. Kad se vratimo u naše džemate, da džemat Zenica zna za džemat Maglaj, da Maglaj zna za Luksemburg, da Luksemburg zna za Austriju, ili ćemo tražiti ima li išta što nas može razbiti. Pa da po svaku cijenu napravimo dva tabora i kažemo to je bolje, nije bolje. Nije bolje. Ja bi vallahi volio da je Sufija na čelu ove države nek sekularista. Vallahi bolje bi bilo. Bolje bi bilo nek sekularista, bezbožnik, ateista i nevjernika. Manje će slabiti sigurno ovo. Međutim, kad, su, kad je svako krenuo tamo gdje misli on da je najbolje, Kako ćemo se onda sastati? I koja je to trasa na kojoj ćemo se naći zajedno? Pa smo zato postali lav pleni i žele samo da nas satru da nas nema. Allah molim da im to nikad ne uspije. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu, wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmainu. Draga moja braća, poštovani džemate, molim Allah te barake u teala da našim hađijama i hađijicama u Kabulu bilo hađa. Da im primi njihove ibadete. Molim Allah te barake u teala da u Kabuli onima koji su žrtovali kurbane Allaha radi. Molim Allah te barake u teala da to nađu onda kad im najviše bude potrebno. Amin. Molim Allah te bareke u teala da nas pomogne da istrajemo na putu istine. Amen. Molim Allah te bareke u teala da onima danas koji se smrzavaju u rovovima, u zatvorima, u čelijama ta gluta, da ih oslobodi zatvora. Amen. Molim Allah te bareke u teala da nas počasti time da mi otvorimo te zatvore. Amen. Allaha te bareke o ta'ala molim da uputi sve muslimane. Amin. Allaha molim da sjedini srca muslimana. Amin. Allaha molim da nam podari razboritost u oskudnim trenucima. Amin. Allaha te bareke o ta'ala molim. Molim ga te bareke o ta'ala da nam podari ispravno lemu. Amin. Molim Allaha uzvišeno da nam podari vođe Amin. koji će nas povesti ka uzdizanje Allahom riječi. Amin. Molim Allah te bareke u ta'ala da ne dozvoli da nas ponižavaju nevjernici na ta'ala. Molim Allah te bareke u ta'ala da nam oprosti grije koje smo počinili svjesno i nesvjesno. Allah te bareke u ta'ala molim da nam oprosti grije koje smo počinili svjesno i nesvjesno. Da od nas skloni zavist, mržnju, kukavičku, tugu, jad i bijelju. Molim Allah te bareke u ta'ala da iz naših srca izbaci ljubav prema dunjaluku, a u naša srca ubaci ljubav prema žemetu. Allah te bareke u ta'ala molim da pomogne islam i muslimane gdje god živjeli, radili i borili se. Allah te bareke u ta'ala molim da uništi sile kufra i nevjerstva. Allah molim da uništi sile kufra i nevjerstva. Amin. Allaha te bare kjelo ta'ala molim da uništi Ameriku. Amin. Allaha molim da uništi Ameriku. Amin. Allaha molim da uništi Ameriku. Amin. Allaha molim da im pošalje vojske da se opamete. Amin. Allaha molim da im pošalje vojske da razbini ove ratne brodove. Amin. Allaha molim da naredi oblacima da gutaju njihove ratne avione. Amin. Allaha te bare kjelo ta'ala molim da im svaku raketu vrati mnogo struko. Allaha molim da pošalje meleke našoj braći muđahidima. Allaha molim da pošalje meleke našoj braći muđahidima. Allaha molim, gospodar nebeca i zemlje, o stvoritelju naš, pošalji im pomoć, pošalji im vojske koje samo ti znaš. Allahu naš, oslobodi našu lemu i zatvora. oslobodi naše sestre iz zatvora. Amin oslobodi našu djecu iz zatvora, oslobodi potlačene muslimane, podari umetu Muhammed a.s. jedinstvo. Allahu naš počasti nas da budemo zajedno. Allahu naš počasti nas da budemo zajedno. Da se ne bojimo nikoga osim tebe, debare kao dava. Gospodaru nebesa i zemlje, sastavi nas sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Znači moja, I na kraju želim da vam čestitam kurva bajan riječima Čakabela Allahu minna u menkum. Allah molim da primi od vas i od nas, da vam ukabuli vaše ibadete. Provedite se, ovo su naši dani radosti, radosti i veselja. I ne zaboravite muslimane u dolamu. Allah vam dao svako zavljeno. ووقفت في وجه التحدي صامدا لو أن شمسا من يمينك أشرقت أو من شمالك ما ضللت عن الهدى يا سيد الثقلين حبك في دمي والشوق زاد لهيبه فتوقد يهتز قلبي إن ذكرتك خاليا ويفيض دمعي نوعة وتودد سيد الثقلين إن حثالة ما زال خبث الماء فيها راكدا نشرت سخافتها العداء وصقرت أقلامها حقدا لعرضك أسودا نديت شعري والتمست مشاعري فكتبت بيتا نظمه متنهدا آه من الكلمات كيف أصوغها نفدت حروفي والتمست Оставь само пункт Soba put vjernika vam nudi širok izvor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog umeta. Put vjernika. Svi putevi će biti zatrpani. www.paltalk.com Soba put vjernika. Biće ono što Allah hoće a neće biti ono što vi hoćete. Ostaje samo Put vjernika. Posjetite nas na www.stazomislama.com Soba Put vjernika.